anasema al-Imam wa fiha ma'rifatu al-insani rabbah lakini kadhalika katika hii sura kuna maarifa ya mtu ya mtu kumjua Mola wake naam wa maarifatu nafsi na kuijua nafsi yake anasema wa maarifatu nafsik anta annaka dhaif wa maarifatu nafsik na kuijua nafsi yako annaka dhaif kama wewe ni mja dhaif khuliqa al-insanu dhaifa كما لبسم الله سبحانه وتعالى وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى نكم بويني محتاج ونهتجيك الله سبحانه وتعالى حتى كما وكفبي حتى كما ونمالك سيان بعد بويني محتاج أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الحميد ayuha nasu antum fuqara enyi watu na majini nyote nyinyi ni wahitajia mnamhitajia Allah wallahu huwa ghani na Allah yeye ndiye mkwasi asiyewahitajia walimwengu wake subhanahu wa ta'ala ndio maana katika majina yake almutakabbir kwa kuwa yeye ni mkwasi ana kibri subhanahu wa ta'ala hahitaji hahitaji yoyote subhanahu wa ta'ala na kibri ikawa ni sifa yake الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما adkhaltuhu nari au قذفته fi nari anasema wa annaka muhtajun ila Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba wewe ni mwenye kumhitajia Allah walihadha taqra hadhihi sura na ndio maana unaisoma hii sura watukarriruha na unairejea rejea fi kulli rak'ah katika kila rakaa kwa nini li'annaka bihajatin ilaiha kwa sababu unaihitajia unahitajia maombi yaliyomo katika sura hiyo wewe ni muhtaji hata uwe vipi rais akiingia leo kusali hapa anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na yeye ndiye amiri jeshi mkuu, majeshi ya anga, majeshi ya chini, majeshi ya kadha, majeshi ya, ya maji, majeshi yote yako chini ya himaya yake. Lakini bado kwa kuwa yeye ni muhtaji, akiswali anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, anasema lianna fiha hadha ad-du'a al-'azim, kwa sababu ndani yake sura hii kuna hii dua tukufu alladhi idha taqabbalahu Allahu minka sa'idta fi dunya wal akhirah dua ambayo idha taqabbalahu Allahu minka Allah akipokea kutoka kwako akaikubali sa'idta fi dunya wal akhirah utapata maisha mazuri ya dunia na akhira utakapokubaliwa na Allah kwa hiyo hapa kuna himizo hapa kwamba tukisoma suratul Fatiha tuzisome tukiwa tunazielewa maana yake kwa sababu miongoni mwa masharti ya kukubaliwa dua muomba dua ajue anaomba nini kwa sababu Allah hapokei dua an qalbin lahin au ghafil ah, haipokei dua iliyotoka kwenye moyo ulioghafilika ima haujui unachokiomba yeye anajisomea tu lugha ya Kiarabu anasoma soma ya rabbana ya rabbana kadha ya rabbana maana yake nini sema Allahu aalam mimi nasema tu haipokelewi hii dua au mtu anajua anachokisema lakini kipindi anapozungumza ile maneno moyo wake haupo hadhir kama wengi wanavyosoma al-Fatiha kwenye sala mioyo yao haipo hadhir alhamdulillah rabbil alamin lakini aweza kaisoma sura mwanzo mpaka mwisho akaja akashtuka kwenye wala dhalin, ndio mwake unakuwa umerudi pale, lakini kaisoma. Mshaona watu kama hao, anaisoma mwanzo mpaka mwisho, mpaka mwisho, wala dhalin amin. Huenda akarejea hapo, na huenda pia bado hajarejea, yuko nje, anawaza vitu vingine. Kwa hiyo amesoma, ndio huenda anajua maana yake, lakini wakati anasoma moyo wake haupo pale, hii dua haipokelewi. kwa unajitahidi unachokisoma unakizingatia kusema alhamdulillah unajiambia una, una, una nini maana ya alhamdu lillahi rabbil alamin mola walimwengu wote unatafakari ile Qur'an walimwengu wote wake kwa waume majini na watu wanyama na wadudu kadhalika arrahman arrahim mwingi wa rehema ana rahma kwa waja wake arrahim maliki mwenye kuimiliki siku ya malipo eh, siku ya kiyama hii uko pale unaitafsiri ile Qur'an maanake unaisoma kwa mazingatio bitadabur wa tafakkur ni duaa unaiomba ila hali moyo wako uko hadhir tujitahidi hiyo wengi wetu tunatoka hakuna ambaye kwamba hawezi kutoka mwanzo mpaka mwisho wanasema lakini basi umetoka kwa kiasi gani kwa asilimia ngapi kuna mtu anatoka mwanzo mpaka anakuja kuzinduliwa na salamu salamu alaykum warahmatullahi anashtuka wako hawako wako. imamu, imamu anakosea na hakuna kumrekebisha msikiti mzima, sababu wote hawapo kwenye mioyo yao haipo hapo. Imamu anakosea na maamuma wote wanakwenda safu mbili nzima hiyo, Allahu akbar, unakwenda kumbe raka ya nne, kumbe raka ya nne kwenye tul maghrib anaweza kaja akazinduka mtu mmoja tu imam umeswali raka raka nne leo kwa nini ah, sababu mimi anasema ukiswali raka ya kwanza huwa naingia kwenye duka langu moja na kagua nauza nanunua na kufanya ukaguzi stoko yangu raka ya pili naamia kwenye duka langu la pili raka ya tatu nimemaliza maduka yangu matatu leo umeongeza eh, raka ya nne kwa maana sina duka jingine mimi bila shaka itakaa umeiongeza hiyo wote watu hawako kwenye kwenye kwenye, kwenye swala nyoyo zao haziko hadhir wakati wanaposali wa idha ghafalta anhu na utakapoghafilika na hii dua walam tastamilhu na wala ukawa hukuitumia fa la yanfauka bishai haitakunufaisha kwa chochote utakuwa mujarad kwamba amesoma tu anasema fahadha mimma yuakidu ala alabdi hili ni miongoni mwa yale ambayo yanatia msisitizo kwa mja ay yatadabbara alqur'ana aizingatie qur'ani aisome kwa mazingatio ndio maana umekatazwa umekatazwa usihitimishe qur'ani kwa pungufu ya siku tatu haifai kama alivyokataza mtume sallallahu alaihi wasallam kumkataza Abdullah ibn Amr wala taqra'uhu fi aqalla min thalath usimalize Qur'ani ibn Amri wala usihitimishe Qur'ani kwa pungufu ya siku tatu siku mbili ukawa umemaliza khitma moja ya Qur'ani au khatima la basi angalau siku tatu kwa maana kila siku pata juzuu kumi kwa nini amekataza mtume kabainisha sababu alayhi salatu wassalam akasema fa inna man qaraa alqur'ana fi aqalla min thalath lam yafqah atakayesoma qur'ani pungufu ya siku tatu hawezi kuielewa qur'ani na sio lengo lengo sio kuhitimisha lengo ni nini kuzingatia tadabbur tadabbur فهذا مما يؤكد على العبد هيلي من يونغوني ما يلي أمبايو ينطوى مسستيزو على العبد يو يمجي أن يتدبر القرآن أي زنكتي القرآن خصوصا هذه السورة العظيمة حسا حسا هي سورة الفاتحة أما ننبوزو قد يقول ابن القيم أنا سيما ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر القرآن إن رمت الهدى izingatie Qur'ani kama kweli umetaka uongofu unataka uongofu basi soma Qur'ani kwa mazingatio walipokuwa wakimzungumzia al-Imamu Abdurrahman Nasiru Saadi rahimahullahu ta'ala katika mwezi wa Ramadhani kwamba yeye ni msikitini na msahafu wake ana daftari lake pembeni la kuandika fawaid ana matni ya Qur'an anaisoma kila daftari lake tupu na kalamu yake anaweza akasoma aya akaisoma aya akairudia akaisoma aya akairudia alafu akaandika pembeni kwenye aya hii katika fawaidi zake kuna moja mbili tatu kumi na tano. Haimaliziki Ramadhani ila ana rundo la fawaidi amevuna kwenye, eh, kwenye Qur'an. Mmeona mfano leo, mpaka leo tunasoma fawaidi za suratul Fatiha. Suratul Fatiha unaimaliza dakika moja ni nyingi kwenye kuisoma, si ndio? lakini angalia mpaka leo tunang'ang'ana tangu tumeanza hiki kitabu tunasoma fawaid za suratul Fatiha. Hii ni dalili ya haya tunayosema kwamba kuna aliyejua kama kwenye alhamdulillahi rabbil alamin kuna mambo kuna mambo mangapi ndani yake, kwenye arrahmani arrahim kuna mambo mangapi, kwenye maliki yaumiddini kuna mambo mangapi makubwa tena, ile kukaa tafakkur wa tadabbur kwa hiyo sisi tunaisoma Qur'an lakini wengi wanaisoma Qur'an wapate baraka tu yatabarakun bitilawati wanatafuta baraka soma Qur'an baraka tabarruk tabarak utafuta baraka peke yake naam ni kweli kitabu mubarak na baraka hupatikana kwenye kuifanyia kazi kadhalika Qur'an ndio maana likawekwa somo la tafsiri ya Qur'an na kwenye somo la tafsiri ya Qur'an kuna ilmu kubwa kabisa ukiangalia wanazuoni wanaotafsiri hizi aya za Qur'an unapata ile ladha ya Qur'an tadabbari alqur'ana in rumta alhuda izingatie qur'ani ikiwa umelenga uongofu fal ilmu فالعلم تحت تدبر القران فان علم ايقو katika قران Qur'an ipo chini ya قران Qur'an سماع الامام رحمه الله فانه اذا كان رب اذا كان رب فلا بد من مربوب حقيقه الى اذا كان رب ikiwa yeye Allah ni rabbu rabbul alamin fala budda min marbub basi lazima wapatikane marbub ukikubali kwamba yeye ni rabbu basi rabbu anazalisha marbub maana amewaumba marbub marbub ni kiumbe aliyeumbwa akamilikiwa na aliyemuumba akaendeshwa na aliyemuumba akaruzukiwa akapewa maradhi akapewa siha akafishwa akahuyishwa hakuwepo akapatikanishwa huyu ni marbub kwa hiyo kama kuna rabu basi kuna marbub ana shekhe anasema anasema anasema al-Imam al-Fawzan rabbil alamin yadullu qawlihi rabbil alamin yajulisha على انه لا بد من رب خالق كما لازم اوقف رب مولى خالق مومبا ومن مخلوق مربوب لازم افكان مخلوقي كيومبه مربوب اليومبا مخلوق لرب العالمين اليومبا مولا والمنبوته أنسمى وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم إكوايي راحم أنا رحمة فلا بد من مرحوم بس لازم أوقف وتكيبي ورحمة هي رحمة و كما تكيبي وهي رحمة كتوقف وهي راحم بين الله سبحانه وتعالى أنسمى الإمام الفوزان حفظه الله الرحمن الرحيم إذا كان هناك راحم إكي وكنا راحم فلا بد من مرحوم لازم قد كان مرحوم مرحوم آه؟ من يكون رحمه اللي باتنا رحمة الله تبارك وتعالى وهو المخلوق مرحوم لمخلوق الراحم هو الله من يكون رحمه الله والمرحوم هو المخلوق من يكون رحمه ونكيوم به وإذا كان هنا مالك نايكي وكنا مالك من يكون ملكي فلا بد من مملوك لازم أبتكان يلعنا ملكي ومالك يوم الدين أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله idha kana hunaka malik fala budda min mamlukin ikiwa kuna malik mwenye kumiliki basi lazima kipatikane chenye kumilikiwa wa humul ibad na wenye kumilikiwa ni waja wa jami'ul makhluqat na viumbe wote واذا كان هنا عبد فلا بد من معبود na kama akipatikana mja mtumwa fala budda min ma'budin, basi lazima apatikane mwenye kuabudiwa. Anasema al-Imam al-Fauzan, idha kana huna abd la budda an yakuna hunaka ma'bud, lazima apatikane mwenye kuabudiwa, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu, sisi ni wenye kuabudu. Kwa kama sisi wenye kuabudu, lazima awepa wenye kuabudiwa anasema al-Imam rahimahullah wa idha kana huna hadin fala budda min mahdi ikiwa yupo hadi mwenye kuongoza mwongozaji fala budda min mahdi lazima patikane mwenye kuongoza anasema al-Imam ihdina sirata hiyo imeingia kwenye ihdina sirata ihdina idha kana hunaka hadin wa huwa Allah ikiwa yuko mwongozaji ambaye ni Allah fahunaka mahdi yuko mwenye kuongozwa wa huwa al-abd naye ni mja wa idha kana huna mun'imun fala budda min mun'amin alayhi ikiwa yupo mun'im mneemeshaji fala budda min mun'amin alayhi bas lazima apatikane mwenye kuneemeshwa hili limetoka kwenye an'amta alayhim njia ya wale uliowaneemesha wewe mneemeshaji juu yao anasema al-Imam al-Fawzan hadha fihi anna hunaka mun'ima hili linajulisha kwamba yupo mun'im mwenye kuneemesha fala buda yakuna hunaka mun'amun alayhi lazima apatikane mwenye kuneemeshwa wa hum jami'ul ibad mwenye kuneemeshwa ni waja wote mvua ni katika athari za rehma za Allah subhanahu wa ta'ala wanalima kupitia mvua na wanavuna muslimuhum wa kafiruhum waislamu wao na makafiri wao wana neema za Allah subhanahu wa ta'ala wanazaa waislamu na wanazaa makafiri watapata riziki waislamu watapata riziki makafiri واذا كان هنا مغضوب عليه akipatikana aliyeghadhibikiwa fala budda min ghadibin bas lazima patikane mwenye kughadhibika hili limetoka wapi anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahullah ghairi al-maghdubi alaihim si njia ya wale walioghadhibikiwa juu yao wahumul yahud na hao ni mayahud waman sara birikabihim na watakaokwenda katika msafara wao mimman taallamu wa lam ya'malu miongoni mwa wale ambao kwamba wamejifunza ilmu wasiifanyie kazi labuda an yakuna hunaka ghadhibun wa huwa Allah lazima apatikane mwenye kughadhibika ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala والغضب من صفاته na kughadhibika ni miongoni mwa sifa zake Allah fahuwa yaghdhabu Allah anaghadhibika dalili kwenye Qur'an nani atasoma aya Allah anaghadhibika ماذا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم عليهم غضب من الله ايبو ايه, آية كذلك وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اه ما قال نجينه قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند بشر من ذلكم من ذلكم او من ذلكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من شر من ذلك مثوبة عند الله وغضب الله عليه ولعنه قل هل أنبئكم بشر من ذلكم نعم شر من ذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه eh, maida Allah amemghadhibikia na ziko aya nyingine nyingi na kwenye hadithi kadhalika ziko faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakht atakayeridhia kwa yale aliyokadiriwa na Allah atapata radhi za Allah Allah atamridhia atakayechukia katika masaib atapata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala فهو يغضب يي انا غضبك ويسخط ويمقت يوتي معنى موجه هي والمغضوب عليه والممقوت والمسخوط عليه معنى غضبك وممقوت مسخوط عليه معنى موجه هو المخلوق العاصي نكيوم بعاصي المخالف لأوامر الله وأن يكون لك يومنا أمر الله سبحانه وتعالى anasema alimam imam rahimahullah wa idha kana huna dalun akipatikana dal mpotevu fala budda min mudillin lazima apatikane mwenye kupotea mwenye kupotosha ah mpotovu kapotoshwa mudhill ni Allah yudhillu man yasha'u anampotosha amtakaye wa yahdi man yasha na anamuongoa amtakaye فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية سورة هي إمشهاني إمبيبا نياكي الألوهية والربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ونفي النقائص عن الله نكوكان mapungufu kuyakana kutokamana na Allah kwamba hanayo wala hahusiki na mapungufu subhana anasema al-Imam al-Fauzan kama sabaqa kama ilivyokushatangulia anna fiha anwaa at-tauhid thalatha kwamba ndani yake kuna aina tatu za tauhid alati hiya tauhid ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat ونفي النقائص والعيوب عن الله na kwamba ndani yake kadhalika kuna nafya naqais kukana mapungufu wal uyub na aibu anillahi subhana kutokamana na Allah kwamba Allah hana, hana mapungufu hakuna aibu inayoelekezwa kwake wala shari wanasema wa sharru laisa ilaika na shari haielekezwi kwako Allah hana shari subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa tauhid na hii ndiyo tauhid anasema rahimahullah وتضمنت معرفة العبادة وأركانها قصة عبادة تمسيرها سكون غابي غابي تمسيما أركان التعبد القلبية سكون غابي تاتو يا كوانزا المحبة يا بيلي الرجاء يا تاتو الخوف أنا سمع شيخ الفوزان وفيها المحبة مع التذلل والرجاء والخوف فهذه أركان العبادة كنا محبة مع التذلل pamoja أنه ile hali ya kujidhalilisha والرجاء والخوف فهذه أركان العبادة والله أعلم سمع الإمام الفوسان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاه الله خيرا على ما بين ووضح Allah amlipe kheri al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ala ma bayyana kwa yale aliyoyabainisha wa wadaha na kuyaweka wazi sisi tunasema ah, jazallahu khairan al-allama al-fawzan ala sharhihi wa tawdihihi ah, wa bayanihi juu ya sharhi yake na kuweka kwake wazi na kuweka kwake na kubainisha kwake na Allah mlipe kheri kila ambaye ametega sikio ili darsa, na Allah mlipe kheri kila ambaye amefuatilia hili darsa, na mwekee fi mizani hasanatihi yauma alqiyama.